Tevhid, Tevhid Prodüksiyon, sunar. sunar. Küffar ekti kalplere cehlin mürekkebini Hasat vakti biçtiler nemrutların zehrini İbrahim'i çağrıya yaktılar ateşleri Kazmaya başladılar ateşten hendekleri Tüm bunlara rağmen bir uyanış başladı Kalplere düşen tohum filizlenip çatladı Rabbimiz Allah bizim ona ortak koşmayız Rehberimiz Muhammed yolundan ayrılmayız Hevasına tabi olan sihirbazlar gelse de insi cinni şeytanlar desiseler düşse de Firavun ve askerleri kılıçları çekse de Boğulacak hepsi bir gün hakikat denizinde Tüm bunlara rağmen bir Yanış başladı Kalplere düşen tohum filizlenip çatladı Rabbimiz Allah bizim ona ortak koşmayız Rehberimiz Muhammed yolundan ayrılmayız Yakalanır küfür bir gün günahkar perçeminden Hak batılı parçalar işte o gün beyninden Gözleri yere doğru çakılacak zilletten El ısırır yüz çeviren İbrahim'i milletten Tüm bunlara rağmen bir uyanış başladı Kalplere düşen tohum filizlenip çatladı Rabbimiz Allah bizim ona ortak koşmayız Rehberimiz Muhammed yolundan ayrılmayız Filizlenir küfre göz germek için Yusuflar kurulsa da her tarafta kapkaranlık zindanlar İbadetgah olur bize atsanız da kuyular ilim yuvasına döner telle çevrilmiş sorular Tüm bunlara rağmen bir uyanış başladı Kalplere düşen tohum filizlenip çatladı Rabbimiz Allah bizim ona ortak koşmayız Rehberimiz Muhammed yolundan ayrılmayız Ey muvahhid sakın ha aldanma tuzaklara Sabır ihlas azıktır sana cennet yolunda Göğüslesen pes etme bu davayı gururla Huriler seni bekler cennetin otağında Tüm bunlara rağmen bir yanış başladı Kalplere düşen tohum filizlenip çatladı Rabbimiz Allah bizim ona ortak koşmayız Rehberimiz Muhammed yolundan ayrılmayız